Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve Eddersus Sadisa Aşar 16. ders Müderris ile talebeler arasında geçen bir diyalog İnşallah 3. kitabın son dersine giriş yaptık. Bunu ikiye böleceğiz. Ve kitabı bitireceğiz inşallah. El müderrisu keyfe asbahtum ya ihvanu ey Kardeşler nasıl sabahladınız? Nasıl sabaha erdiniz? diye sorar. Et talebetü öğrenciler, talebeler Esbahna bi hayrın velhamdülillahi ve keyfe esbahte ente ya ustadu diye mukabelede bulunurlar. Yani hayır ile sabahladık. Hayır ile, güzellikle, iyi bir durumda sabahladık. Allah'a hamdolsun. Ve sen nasıl sabahladın ey hoca? derler. El müderris bi hayrın ahmeduhu ve eşkuruhu. Hayır ile sabahladım. Mükteda gizli sadece haber geldi. Ona hamd ediyorum ve ona şükrediyorum. Hamide Yahmedu'dan Ahmeduhu Şekere Yeşkur'dan Eşkuruhu Buradaki hu zamirler ise lafz-ı celal Allah Azze ve Celle'ye gider. Allah'a hamd ediyorum ve ona şükrediyorum etfil envare ya İdrisu fela hacete ileyhel ane Ey İdris lambaları, envarı, lambaları söndür, etfiya söndür onlara şu an ihtiyaç yok E'tini varagatel gıyabi ya Yakub'u Ey Yakub, bana gıyabın gelmeyenlerin yaprağını ver gelmeyenlerin yazılı olduğu sayfayı bana ver Yakup hahiye zi işte bu o. Yani istediğin sayfa işte bu burada. Lem yahdur Osmanul yevme fe innehu musabun bi ishalin şedidin. Bugün Osman gelmedi çünkü o şiddetli bir ishale tutuldu. Leris şefahullahu nazifil dua manasına. Allah ona şifa versin Bade tescili esmail gaybine kaybolanların yani gelmeyenlerin isimlerini tescilden kaydettikten sonra اَعْتِهَا الْمُرَاقِبَ فَاِنَّهُ يُرِيدُهَا الْآنَ emrin ma Onu yani bu verdiğim listeyi murakaba yardımcıya ver muhakkak ki o şimdi herhangi bir sebeple, herhangi bir şey için o listeyi istiyor. İyyekun mektebuhu mulagan fe teciduhu fi mektebil müşrifi alen neşati segafiyye şayet mürakabın bürosunu odasını muğlak kapalı bulur isen onu kültürel faaliyetleri teftiş eden müfettişin odasında bulacaksın. Neşat, faaliyet, hareket demek. Segaf ise, segaf, kültüre dair şeyler. Kültürel faaliyetleri teftiş eden, müfettiş. Buradaki kastedilen. Yahrucu Yagubu ve ba'de huneyhetin yeftahul babe şabun ve yagifu ledeyhi. Yakup çıkar az zaman sonra, kısa bir zaman sonra bir genç delikanlı kapıyı açar ve onun karşısında durur. Yani müderrisin, öğretmenin karşısında durur. Ledeyhi. Evet, bu da karşısında manasında. Eşşab, o içeriye giren delikanlı genç, vadet tahiyyeti, selamdan sonra etes mahuli bin duhuli ya fadilete şeyhi Ey hoca, ey faziletli şeyh, girmek için bana müsaade eder misin, izin verir misin der. El müderris ba'de reddi tahiyyeti selamı reddettikten yani iade ettikten sonra ehlen ve sehlen ve merhaban udhul ve e'ligil babe yebdu enneke talibun cedidun mesmuke ve min eyne ente ehlen sehlen ve merhaba dedikten sonra gir ve kapıyı kapat. Görünüşe göre sen yeni bir öğrencisin. Bu bir kalıptı hatırlıyorsunuz. Yebdu enneyle. Görünüşe göre. Öyle görünüyor ki sen yeni bir öğrencisin. İsmin nedir? Ve sen neredensin? diye yeni gelen delikanlıya soru sorar. Eşşabu o delikanlı ismi Muhammed ibn William'e ve ene min Kanada. İsmim William'ın oğlu Muhammed'dir. Ve ben Kanada'danım. Kanada ülkesindenim. Kanada biliyorsunuz Amerika kıtasında bir ülke. El müderris tefaddel veclis huna. Evet. Buyur ve buraya otur. E hadisu ahdin bil İslami ente. Bu da bir kalıptı. Hadisu ahd. Dönemi yeni olmak yakın olmak, yeni olmak manasındadır. Sen İslam'a yeni giren birisi misin? Veya İslam oluşun, Müslüman oluşun yeni midir? Yani yeni mi Müslüman oldun? Mana olarak böyle bir soru Muhammed Naam evet diyerek cevap verir. El-Müderris Elhamdülillahillezî hedâna lil-İslâmi Bizleri İslam'a hidayet eden, ulaştıran Allah'a hamdolsun. Meta eslemte ya ehiyel kerime Ey kerim, güzel, cömert kardeşim ne zaman Müslüman oldun? Esleme yuslimu İslam'ın İf'al babı ne zaman Müslüman oldun? Muhammed eslemtü ame ihda ve semanine ve tıs'immiyetin ve elfin. Şimdi miladi 1981 senesinde İslam'a girdim, Müslüman oldum der. Deriz, e esleme ebevake, baban ve annen Müslüman oldu mu? Lemma yuslim ebi, babam henüz Müslüman olmadı. Hedahullahu, Allah ona hidayet etsin. Emma ümmi fe eslemet velhamdülillahi. Anneme gelince Allah'a hamdolsun ki o Müslüman oldu. Müderris ماذا يعمل أبوك Baban ne iş yapar? Neyle uğraşır? Muhammed huve mudiru muthafin. O müze müdürüdür. Ha'e hitabel müdiri. Bu müdürün notunu, hitabını al. Bu ha'ede biliyorsunuz al manasına isim fiil emir idi. Müderris yakra'ul hitabe hitabı yani müdürün kendisine yazdığı notu okur. İnnel müdira yusni aleyke ketiren. Muhakkak ki müdür sana çokça e, senada bulunuyor. Seni çokça övüyor der. Esna yusni alaynen senada bulunma, övme, yüceltme, takdirini ifade etme manalarına gelir. Cezahullahu hayran der Muhammed. Allah ona hayırla mükafat versin, karşılık versin min eyne leke hadel mushaful cemilun cemilullezî biyedike diyerek müdür sözü değiştirir. Elindeki bu güzel mushaf sana neredendir? Yani nereden geldin? Nereden temin ettin? manasına Muhammed atanihil müdiru atanihi burada fiil, fail ve mef'ul var. Hatta iki tane mef'ul var. Ata fiili iki tane mef'ul olan bir fiildir. A'ta mazi fiil. Ni birinci mef'ul, hi ikinci mef'ul. El-müzir ise a'ta fiilinin faili. Hu yani mushafı ni bana müdür verdi. Onu bana müdür verdi. Müderris Vallahi legat surirtu kesiren bilikaike ve inni mucebun bike Allah'a yemin olsun ki ben seninle karşılaşmaktan dolayı çokça sevinçliyim, sevindim, mutlu oldum. Ve muhakkak ki ben senden hoşlandım, seni beğendim. Keyfe vecettel camiatel İslamiyete Sen camiatul İslamiye'yi yani bu kitabın okutulduğu Medine'deki İslam coğrafyasındaki en meşhur olan İslam Üniversitesi'ni nasıl buldun diyerek sorar. Muhammed acebetni kesiren bu e, e, Camiat-ı İslamiye benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. İnneha camiatun feridetun yedrusu fiha ebna'ul müslimine min meşarikil ardı ve megaribiha. Muhakkak ki o kendisinde yeryüzünün doğularından ve batılarından Müslümanların oğullarının, evlatlarının okuduğu benzersiz bir üniversitedir. Uzunca tercüme ettik. Ya şimdi tek tek gidelim. İnneha camiatun muhakkak ki o bir üniversitedir. Bir sıfat geldi. Feridatun benzersiz. Benzer olmayan bir üniversitedir. Ondan sonra fiil cümlesi geldi. O camiatun ikinci e, sıfatıdır. Yedrusu fiha ebnal müslimine. Müslümanların oğulları kendisinde onda okurlar. Min meşarakın ardı ve megaribiha. Yeryüzünün arzın doğularından ve batılarından. Müslümanların oğulları orada okurlar. Yedrusul müderrisu ayeteyn alessebburati. Bu diyalogdan sonra öğretmen derse geçer. Ve yazı tahtasına iki tane ayet yazar. İkra'il ayeteyni ya Harunu. Ey Harun iki ayeti oku der Harun. Baden istiazeti vel besmeleti. İstiaze ve besmeleden sonra yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'vallahu illa en yutimme nurehu velev kerhel kafirun. Huvellezî ersele rasûlehu bil huda ve dînil hakka li yuzhirahu aled dini kullih velev kerihel müşrikun Tevbe 32 33 Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da kafirler istemese de nurunu tamamlamak istiyor. Tamamlamaya ısrar ediyor. Nurun tamamlamayı dayatıyor. Müşrikler kerih görseler, hoşlanmasalar da o Resulünü hidayet ve hak din ile bütün dinlere ee, üstün olsun diye, kadrini yükselsin diye gönderendir. Tevbe suresi 32-33 Parça parça gidecek olursak ne istiyorlar. Kimler? Kafirler. Neyi? En yutfi'u. Yutfi'u neydi? Ennen dolayı meczum. Yutfi'u. İtfaiye buradan türeme. Söndürmek. Neyi? Nur Allahı, Allah'ın nurunu. Allah'ın nuru ise dindir. İslam dinidir. Bir efvahihim. Temunun çoğulu bu. Efvahihim. Efvahun yani. Ağızlarıyla. Ye'ba ise ye'ba fiili ise illa en ile beraber ısrar etmek, dayatmak, zorlamak manasına gelir. Bu bir kalıptır. Dayatmak, zorlamak, ısrar etmek manasına Allah ise yapmanın faali. Allah ısrar eder, dayatır. Neyi? En yutimme nurehu. Nurunu tamamlamayı, tamama erdirmeyi. Velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görseler de. Şayet kafirler bu Allah'ın nurunu tamamlamasını kerih görseler, çirkin görseler, istemeseler de Allah dayatır. Ve nurunu tamamlamak için ısrar eder. İkinci ayet ise huvellezî o ellezî ile başlayan sıra cümlesi komple haber. Huve mükteda ellezî ile sıra cümlesi haber. Ersele rasulehu Resulünü irsal eden, gönderendir. Ne ile? Bil huda ve dinin hakkı, Hidayet ve hak din ile Resulünü gönderendir. Sebebi elamı li yuzhirahu aled dini kulli dininin tamamının üzerine liyuzhirahu yani Resulünü izhar etmek, üstün yapmak, kadrini yükseltmek için. Onun kadrini yüceltmek, şerefini yükseltmek ve onu üstün yapmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderendir. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler bunu çirkin görseler, kerih görseler istemeselerdi. Müderris fekkiru fi hateynil ayeteyni ثم اَجِيبُوا عَنَ الْاَسْئِلَةِ الْمُوَجَّهَةِ اِلَيْكُمْ Bu iki ayet hakkında tefekkür edin, düşünün. Sonra size tevcih edilen, yöneltilen sorulara cevap verin. مَاذَا يُرِيدُ الْكُفَّارُ ya İdrisu Ey İdris, kafirler ne istiyorlar? Kuffar, kafirinin çoğulu. İdrisu yuriduna itfa'en nurillahi Allah'ın nurunu itfa etmek, söndürmek istiyorlar. İtfa'e mastar, itfa'un Zincirle izafet var. İtfa nuri Allahi. Birleştirerek itfa nurillahi. Allah'ın nurunu itfa etmek, söndürmek istiyorlar. E yumkinu hada ya aliyyu. Ey Ali bu mümkün müdür? Yani Allah'ın nurunu söndürmeleri mümkün müdür küffarın? Ali la lehada mustahilun. Buradaki le tekit için geldi. Hayır, kesinlikle asla bu mümkün değildir, imkansızdır veya hayaldir. Muhakkak ki bu hayaldir. Ve maza yuridullah ya Yunus'u. Ey Yunus, Allah ne istiyor? yuridu itmame nurihi nurunu itmam etmek, tamamlamak istiyor. Dikkat ettiyseniz fiiller hep ifal babından gelmiş. Bir ersele diye geliyordu, itfe diye geliyordu, etemme diye geliyor. Onun mastarı itmam. Hep ifal babından fiiller örnek olarak kullanmış. Dikkat etmişsinizdir. Evet. Etezkuru ayeten uhra fi hadel mana ya şuaybu der öğretmen. Ey Şuayb bu manada başka bir ayet zikreder misin? Şuayb, naam, evet. Gâle Teâlâ fi sureti saffi Yüce olan Saf suresinde şöyle buyurdu. Vallahu mutimmu nurihi velev kerhel kafirun. Allah kafirler çirkin görseler de nurunu itmam eden, tamamlayandır. Tamamlayan, ismi fail. El müderris Bime erselallahu rasulehu ya Muhammedu. Ey Muhammed Allah Resulünü neyle gönderdi? İrsalet neyle gönderdi? Muhammed erselehu bil huda ve dinil hakkı. Onu yani Resulünü hidayetle yani hak yolla ve hak dinle, dosdoğru din ile gönderdi. Yedhulu ishaku. İshak girer. El Al'ane te'ti ve gad evşeked dersu en yentehiye Burada da vegattaki vav hal vavıdır. Dolayısıyla önce o hal cümlesini söylememiz gerekecek. Dersin bitmesine az kaldığı halde şimdi mi geliyorsun? Al'ane te'ti şimdi mi geliyorsun? Ve şöyle olduğu halde gad evşeke az kalmak bite yazmak az kalmak Edders ders. ders En yentehye intihaya er- ermesi, son ermesi. Ders sona erme, dersin son ermesinin az kaldığı halde şimdi mi geliyorsun? İshak maziraten ya ustadu özür beyan ederim ey hoca zehebtu ila mektebil beridi li irsali bergiyetin mektebül beride yani postaneye bir e, telgraf atmak için gittim. Fakat vesala ehil barihate fe erseltu vergiyetin ila ebi uhbiruhu fiha bi selameti usulihi. Evet. Muhakkak ki mazi fiilin başına gelen kat. Muhakkak ki elbette ki erkek kardeşim dün gece ulaştı. Yani buraya, bu onun bulunduğu yere Medine'ye geldiğini ifade ediyor. Bunun akabinde, bunun üzerine ben de babama içinde onun e, selametle ulaştığını haber verdiğim bir telgraf attım. Feerseltu attım. Belgiyeten bir telgraf. İlâ ebi babama. Nedir bu belgeyenin içeriği? Uhbiruhu. Ona haber verir. Fiha içinde bir selameti usulihi. Kardeşimin ulaşması, varmasının selamet ile olduğu haberini ona vermek için. Ecib anilesiletil atiyeti gelen sual, suallere, sorulara cevap ver. Lime lem yahtur Osman'ı. Osman niçin gelmedi? Meta esleme Muhammedun. Muhammed ne zaman Müslüman oldu? Lime teahhara İshaku. İshak niçin geç kaldı? Min evvabil fiili sülasiyil mezidi. Babu ef'ale. Zidet fi evvelihim hemzetu. Ef'ale babı sülasi mezit fiilin bablarındandır. Ve onun evvelinde yani başlangıcında bir hemze ziyade edildi. Bu fiilin aslı neydi? Mesela Esselam'ın aslı Selime'ydi. Hemze başına e, ziyade işlendi. Esleme oldu. Teemmelin misaleyni li babi ef'ale ef'ale babi için iki misali düşün. Sümme hatil mudari'a vel mastara minel ef'alilleti telihima. Sonra o ikisini takip eden fiillerden muzari ve mastara getir. El madi ersele el mudari'u yursilu el mastaru irsalun Ef'ale yuf'ilu if'alun kalıbı yani. Esleme yuslimu muzarisi İslam'ın onun mastarı. Bundan sonra gelen fiiller ise bizden istenenler eğlaga yugligu ihlagun ve onun mastarı. Evet. Ehbera İhbar. Evet. Diğerlerini siz yaparsınız. Etfe'e ve ecabe. Ecabe diğerlerine biraz farklı olduğu için onu yazmış. Muzarisi yucibu aslı icvabun olan mastar ise icabetün olmuş. Aşağıda gelen fiillerde ecabe kalıbında egame diğerleri de mudaf fiil örnekleri etemme müzaresi yutimmu masları E adde diğer mudaf örneği elga nakıs fiilin örneği yulgi ilgaun aslı ilgayun idi ilgaun oldu amene aslı emineden emenedir ama amene diye çekilir yuminu imanun masları imanındır aslı. masları. Evcebe yucibu icabında aslı ivcabın olan fiilin masları.